أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين انتهى كلامه رحمه الله بالتصرف أيها المسلمون إما ظهيري كوينجي زاما هزي زساسا watu kufitinika na jambo kubwa sana jambo ambalo kwamba kihakika ya mambo kitazama vizuri si jambo ambalo kwamba ni la kumshughulisha mtu fadlan ifikie paka imfitinishe hata aslan haifai kufika huko lakini lamma qalla alilm ilmu ilipopungua ikawa chache wastawla aljahl na ujinga ukawa mwingi dhaharat fitan ndio sasa umepasuka hizi fitna nyingi tunazoziona leo watu kufitinika kwenye dini leo insha Allah tutagusia juz'an minha hapa tuna fitna mbili kubwa kulingana na maneno ya Ibn qayyim rahimahullah tuna watu wawili ambao kwamba hawa duniani ndiyo chanzo cha kuwafitinisha watu wa kwanza ni alimun fajir mwanachuoni mchafu mwenye fujuru huyu hufitini sana akaharibu umma mzima wa pili alomtaja ibn al-qayyim rahimahullah ni abidun jahil mwenye ibada nyingi lakini ni mjinga fitna zote duniani ni hawa watu wawili basi mwanachuoni mfisidifu na muinga mwenye ibada leo insha Allah tuta, tutazungumzia huu wa pili muinga mwenye ibada nyingi ni nini hatari yake ni nini maafa yake kwake yeye na kwa wengine sio kila mwenye ibada akadhaniwa ni mwanachuoni tapotea sio kila anaye kwamba anajizazibisha na ibada watu wadhanie mwanachuoni wamtake na mafatwa eh? ndo mara hupotewa watu potezwa watu ya alafu wa pili ni mwanachuoni fisdifu fajir hii itakuja siku nyingine hotuba yake hasa insha Allah leo tuguse hapa kwa sababu zama zetu saa hii uwinga ndiyo wingi kuliko kupata wanazoni kama hapa jambo kama hili ayuha alahibba ni jambo linatahadharishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Qur'ani makalam za ulama kadhaa kwamba mtu afanye hadhari sana asifitinike na mwenye ibada ambaye kwamba ni jahili ukamwona ahu hatoki msikiti swala za faradhi na sunna na somo za faradhi za sunna ukaona mwanachono ukaenda ukampelekea matatizo yako atakupoteza na yeye akijiona kwamba watu wamtambua kwa amali kama zile akahurika naye akaanza kuvaa nguo ya mwanachoni kisha akasababisha fitna duniani kubwa sana haya maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah yamzungumzia mtu kama huyu akasema kwamba abidun jahil mwenye ibada ambaye anafanya yeye ni abid lakini muinga ana maafa makubwa sana kwenye hii ardhi kwa nini kwanza sema i'rabuhu anil ilm yeye amepanyongo elimu hataki kujua nendeni mkasome nyinyi yeye wacha abakie na ibada zake zile ibada zitamfanya yeye mwanachuoni haya ndo maafa yatupeteo sisi kila anayejifunga msikitini huzungukwa huulizwa fatwa za dini ndo haya tunayoona leo lakini siri ya hili hili tatizo siri yake ni hii leo Ibn al-Qayyim ametufichulia kwamba hawa watu wawili kumbe ni watu atakatuwe na hadhari nao kwenye haya maisha yetu au tutapotea ni katika aliyozungumzia Ibn al-Qayyim aminukuu maneno ya Sufyan ibn Uyayna rahimahullah kama mlivyosikia asema kwamba Sufyan rahimahullah asema ihdharu fitnatal alimil fajir tahadharini na fitna za mwanachuoni mchafu mwovu huyu ni khatari huyo kwa sababu fatwa zake zitatoka mbaya sana hii ni moja pili wa fitnatal abidil jahil vile vile sema tahadharini na fitna ya mtu mwenye ibada lakini mjinga kwa nini kusema hivi Sufyan sufiani asema hivi rahimahullah kwa sababu watu wakimwona mwanachuoni ana uchafu na ufasiki na fujur tabia ya binadamu humkimbia na wakimwona mtu ana ibada za sunna za faradhi tabia ya binadamu humpenda akamtaka sasa wakamwata mwenye elimu kwa sababu hana misimamo ana misimamo michafu na sasa wawatwe wakamkimbilia muinga kutaka fatwa za dini kwa sababu ameona amejifunga msikiti na ibada hapa ndo huja balaya kwa umma mzima ukapotea wakata, wakapewa watu kazi ambazo kwamba hawaziwezi kisha kama mtume alivyosema fadhallu wa adallu kwa hivyo haya ndo maksudi ya kusudia Sufyan ibn al-Uyayna rahimahullah kisha akasema mwisho wa maneno yake fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun kwa sababu fitna ya hawa watu wawili ndiyo fitna ya watu wote duniani imefitirika na watu wawili هذا هو ايها الاحبه kwa nini sikiza sasa nitataja adilla wacha ninukuu dalili chache kuonesha maafa madhara ya mtu kwamba ni mwingi wa ibada lakini juu ya ujinga si juu ya elimu awalan ibn qayyim rahimahullah mwisho maneno yake amistadili na aya aya ya suratul hashr Allah subhanahu wa ta'ala asema kamathali shaytani mfano ya watu hawa ni mfano wa shetani eh idh qala lil insani kfur sikiza ujinga maafa yake shetani alimwamrisha amwambia mwanadamu wewe kufuru akamharridha akamharridha mpaka akamtia kwenye kufuru mwanadamu baada ya kukufuru kwa ujinga alionao falamma kafar baada ya kukufuru alipokufuru qala inni bari'un minki shetani ajua yeye hii ni kufuru akajitoa eh mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakana inni bari'un mink mimi bwana niko mbali na wewe wewe ulikufuru mwenyewe tayeb inni akhafu Allah rabbal alamin shetani eh huyo shetani nasemaje yeye humcha Allah shetani eh amtambua mola wake asema yeye humcha Allah subhanahu wa ta'ala eh kwa hiyo wewe ulijikufuria wewe kwa nafsi yako shore yako sasa malipo yao nini Allah akatueleza natija ya mwisho wa watu wawili shetani na huyo mtu fakana aqibatahuma ikawa mwisho wa hawa watu wawili sasa nini annahuma fi nnari khalidaini fiha wadhālika jazāu dhalim hakutiwa shetani peke yake alitiwa na huyo watu wawili kwa nini kwa ujinga alikuwa ameuvaa mpaka shetani akamuingiza kwenye kufuru kisha shetani alvile yeye kwa ni mjuzi akatoka akamwambia mimi simo akamwata yeye na uinga wake mpaka akenda motoni kwa hivyo ujinga ni hatari hupelekea mpaka mtu kusukumika ndani ya moto wa jahannam kama aya inavyoeleza kwa uwazi hii jamaa aya kama hizi hii ni kama talmish ni kushiria kwa mbali kwamba sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataka saa zote tuwe na intibah na masaili ilmu na masaa na ilmu ni kitu hatuna budi nacho wallahi mtu hatoke kwenye daira ya ilmu lazima ajifunge wa ila ataangamia kabisa kwa sababu kila muinga ndio hutafuta mbio kufitiniwa na hii dunia thanian sababu ya pili au jambo la pili ambalo kwamba ni afa inapelekea watu kama hawa wenye kuabudu kwa ujinga ni kwamba jambo hili ndiyo asli ya dhulma zote duniani na shari shari yote yatokana na ibada ya wainga asli ya shar kwenye dunia ni abidun jahil ni katika zile misingi za shar kwenye dunia na haya si maneno yangu ni ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dhakara hadha fi al-fatawa asema rahimahullah asema Sheikh al-Islam wa jima'u shari na ufunguo wa shari asli ya shari al-jahlu wa dhulmu ni haya mawili ujinga na dhulma hizi ndizo funguo za shari duniani kisha akasema Sheikh al-Islam qala ta'ala kamathali shaytani qala lisalif akaitaja ile ile aya aliyotaja nani Ibn al-Qayyim mwanafunzi wake rahimahumullah jami'an kwa hivyo ina maana kwenye hii aya mbili hii aya tuliyosoma na maneno ya Sheikh al-Islam ni kwamba kumbe maafa yake ya kwanza ni kwamba ni jambo ambalo kwamba mwisho wake ni kuangamia sababu nini jahili ibada juu ya ujinga jambo baya sana ibada zote zitakazijengwe juu ya ilmu sio jahri maafa yake mengine haya yote sasa ni maafa ya mtu kwamba ni abid kisha ni muinga anazo ibada jazahullah khair lakini ala jahil hizi hatari sana mambo haya maafa yake ya pili ni kwamba ni kwamba yule mjinga ambaye kwamba ni sahib ibada mpaka watu wakamuona yeye mwanachuoni kufikia kiwango mpaka akajiua nafsi yake naye hajui yajipelekea kwenye kujiua pasina kujua kwa nini fi sahihi muslim min hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadith maarufu mtawasomea mpaka mahali pa ushahidi siwezi maliza yote ni ndefu anna rajulan kuna bwana mmoja Mtume صلى asema qatala وسلم قتل 99 nafsa huyo bwana aliua watu 99 aliwaua maasi kisha thumma aradha lahu tauba kisha baadaye moyo wake ukamwambia atubie akaona mimi nitakutubia sasa ah, sasa sikiliza fasaala an a'lami ahli al-ardh sikiliza kwa makini hapa kuna faida muhimu jiddan huyu bwana mwenye haya maasi ya kuua akauliza watu nani kwenye hii ardhi hapa ana elimu zaidi wasikia hiyo swala hiyo swala muhimu hasikiza na jawabu alojibiwa wale waliwauliza wakamwambia fadulla ala rahib wale walomjibu walimlekeza kwa mwenye ibada swala liko nini a'lami ahli al-ardh yeye ameuliza nani mjuzi zaidi kwenye hii ardhi jibu likawa makosa likawa jibu limelekezwa kwa mtu rahib mwenye ibada nyingi hana elimu kwa hivyo waliteleza kumjibu akakosea kwa nini hawa watu walimjibu bwana kwamba yule mwanachoni kwa sababu wao dhana zao binadamu siku zote kila mwenye ibada ambe huwa na elimu kila mwenye ibada ule shekhe kila mwenye ibada ule shekhe ndio ikaleta maafa paka akafa bwana huyu bwana alipoambiwa yule mwanachoni akaenda na kumbe si mwanachoni ni rahib ni mtu tu mwenye ibada lakini ni jahili na yeye hakukubali uinga wajua katika fadhila ya ilmu al-qayyim asema kwenye tabukia ni moja katika fadhila za ilmu ule muinga wa haitaki ile sifa ukimsifu nao pia ukasirika eh, ni kuonesha kwamba basi elimu kitu kikubwa ikiwa ile yenye sifa ya ujinga pia wenyewe hawaitaki maana yake nini ujinga kitu kibaya sasa huyu bwana na yeye alipoletea suala na huwa alioua akaona ah, mimi sharti nionyeshe kwamba ana mbavu kwenye elimu sikiliza alipomuuliza swali akamwambia inni qataltu 99 nafs mimi nishaua sasa watu 99 ali min tauba je sasa nataka kurudi nyuma kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikiomba tauba nitakubaliwa ule bwana ikamghilibu upande wa ibada na nini akaona huko bwana miwa ah nitoze ambaye 90 ambia kuna chochote la tauba tala leo ushaua watu 99 kisha ataka tauba basi huyu bwana faqatalahu fakammala bihi almi'a akamwambia basi ikiwa sina tauba wata nende na idadi kamili yani eh kamuua na yeye kitu gani kilichomuua huyu bwana ni uinga tu ni jahil na yeye alipoikataa sifa ujinga badili ya kubali mimi sijui amlekeze mwingine ikampelekea huyu bwana amuue sasa kitu gani kilichomuua kilichomuua huyu bwana si wale watu waliomlekeza ni ule uinga wake na ye akaona si muinga kwa hivyo ibada anazo hanazo ana ibada nyingi lakini ni jahil maafa yake itakupelekea mpaka ikuue mwenyewe kwa hivyo sifa kama hii ya ujinga yataka kila mmoja wetu awe na hamu na bidii kwenda mbio kujitoa kwenye sifa hii sio mtu ajiweke kwenye ubudhia ya ujinga awe aogelea na akitaka kuilimisha awe hataki utajiua nafsi yako uwe na wendani wako bila kujua nani alitarahu mwenyewe hakutarajia kwamba bwana atamuua naye lakini ujinga wake ukamuua tayeb ule bwana akatoka fasala thumma sala an aqrab ahli al-ardh akaenda kauliza mwingine an a'lami ahli al-ardh nani mjuzi akaelekezwa kwa mtu sasa sawa akaenda akamwambia nani atakuzia wewe na tauba ndio tubia bwana huyu kitu gani angalia ilmu yake imemhuisha huyu mtu akawa mpaka kwenda mtu wa peponi hii ndo athari nzuri ya elimu wale waliokufa kwenye ujinga hupata uhai angalia na athari ya ujinga anazo ibada nyingi lakini akaenda akatoa fatwa mbovu akajiua nafsi yake kwa ujinga ambao kwamba alikuwa ameubeba na yote nini hii ni mtu kulekea kwenye ibada pasina kujifunza kwanza lazima mwanzo ujifunze alafu ngie majali za ibada athari ya tatu ambayo kwamba nitamalizia hotuba yangu hii ya kwanza ni muhimu sana ambaye kwamba al-abidul jahil ambaye kwamba amejifunga na ibada kwenye ujinga ni mtu mwepesi kuingia kwenye bid'a ya khawarij na wallahi thumma wallahi chunguzeni mimi naambia chunguzeni wale mahawarij wote angalieni athari za angalieni elimu zao walifikia wapi chunguzeni wote utakuta vainga juhali lakini alijifurisha akaona yeye aweza sasa kutoa fatwa aweza kukaa kwenye madarasa na kuelekeza taujihi watu akaenda akaua watu mwisho akajiua naye kweli roho kweli na waqi leo wote washuhudia kwamba ujinga mwisho hukupelekea ukaingia kwenye bid'a mbovu nao ni bid'a khawarij kwa nini kusema hivi kwa sababu mtume alisifu sifa za makhawarij ni watu wenye ibada nyingi sana tahqiruna salatakum inda salatihi wa siyamakum inda mtume tumesema hivi mkiwaona swala zao eh nyinyi wenyewe maswahaba mtasema nyinyi hamswali waswalio ni wao swala za khushu'i na kila mkiwaona wakifunga saumu zote mpaka mtume ambaye masahaba nyinyi mtajiona nyinyi hamfungi wafungao ni wao na ibada nyingi lakini ala jahli zilipokuwa ibada zao ni kwenye ujinga wakawa ni kwenye bid'atul khawarij na mimi nitawapokelea hapa hadithi moja tu imepokewa rawa ibn abi shayba angalia ujinga hawa watu rawa ibn abi shayba fi musannafi an abi mijlis rahimahullah qala asema abu mijlis bainama abdullah ibn al-khabbab pindi Abdullah ibn al-Khabbab fi yad al-Khawarij huni mtoto wa sahaba Khabbab ibn arad radiyallahu anhu ana kijana wake aitwa Abdullah huyu Abdullah alitekwa nyara na makhawarij yeye na saria wake muyakazi alikuwa na muyakazi wake na alikuwa na mimba yake wakapita mahali makhawarij wakawateka nyara walipowateka nyara asema idh atau ala nakhlin wakaja kwenye mitende fatanawala rajulun minhum tamra mmoja katika makhawarij akakata ile tende akala fa aqbala alayhi ashabu wale wenzake wote wakamfuatia wakamwambia akhadta tamratan min tamri ahli al-ahd wewe bwana eh, wewe wala tende katika tende za makafiri wale tuna ahadi nao hawa mayahudi tuna ahadi nao simekia na mikataba mbona wala tende zao makosa kamkemea kwa nini wala tende za ahli kitab na sisi baina yetu na wao tuna mkataba tuna ahadi wakamkemea kwa hilo tayeb wa hiyo hiyo ni tukio la kwanza tukio la pili wa atau ala khinziri wakatembea tena bado Abdullah amechekwa nyara na wao wako naye mara wakapishana na nguwe kapambana na nguwe fanafakhahu rajulun minhum bisayf mmoja akamdunga upanga kamulia mbali yule nguruwe mayahudi walikila nguruwe ajali sasa alikuonekana wana kuna nguruwe nguruwe zile ardhi alipopita nguwe akamtia upanga akamuua mmoja katika makhawarij wakamwambia qalu wakamwambia qatalta khinzira min khanaziri ahli alkitab mbona waua nguruwe nguruwe hawa bana hawa tuna mikataba nao mbona waua nguruwe wao pia wakakemea wakaliona kubwa hilo sasa Abdullah wasikiza ule alichokanyara Aha, sasa baada hapo faqala Abdullah hakushinda hakushinda hakunyamaza tena alishinda kustahimili akawaambia wale makhawarij akawaambia ala ukhbirukum man huwa a'zamu haqqan min hadha siwapi habari nani mwenye haki zaidi kuliko huyu nguruwe na hizo tende mlokula qalu man nani tuambie nani haki zaidi qala ana huyu abdullah akaambia ni mimi huyu mtoto sahaba radhiallahu akaambia ni mimi ana ma taraktu salata mimi sijawahi kuata swala hata moja wala taraktu kadha wakadha kadha ibada zote kwa nazo yani nyinyi maana yake nini asema hapa riwaya mwisho faqatalu wakamhua naye kwa nini yale yaani Abdullah awapegemea kwamba nyinyi mwajifanya wachaji Mungu kwenye tende ya kafiri isiliwe na nguruwe wao wasiuawe mimi si chochote kwenu naswali nafunga angalia ujinga wakawa wana, wanawara wajitunga kwa kuharibu tende za mayahudi na nguruwe wao lakini hawajitungi kwa damu ya muislamu vipi mkubwa akawakemea basi akiona ametahayari walimkata nayo upanga asema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah kwenye Fath al-Bari ta'liq hichi kisa asema faqatalu wakamuua faqatalu eh, qatalu man ijtaza bihim min al-muslimin kila muislamu akipita walikimshika kimuua famarra bihim Abdullah ibn al-Khabbab ibn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 wainga lakini ndio ana ibada nyingi lakini njinga ikiwa hali ni hizo kwenye jamii ammatil musiba bihima msiba utaenea watu wote huu ni msiba mkubwa kuliko kufiliwa wallahi ta'ala fadhali kufiliwa kama msiba huu jamii ikipata mwanachuoni muovu na wenye ibada katika ile jamii wawe ni wainga akwisha unumji ungojea kuangamia tu ungojea nini ungojea maangamivu tu طيب kwa hiyo ndo akasema ammatil musiba msiba utaenea kwa watu hawa wawili wa abumatil fitna na fitna itakuwa kubwa kwa watu wawili ala alkhasati wal amma kwa watu wote na wale khas wote watafitinika na watu wawili kuonesha maafa makubwa ya mtu kukataa kujiondoshea sifa ya uwinga akakaa nayo mpaka akafa nayo shore yake lakini haya ndo maafa yake aliyopa nyongo elimu akakaa kando na elimu akajifanya yeye kwenye maisha yake hana time ya kusoma hana wakati atakwenda kupata wakati ikifika huko sasa yeye abakie tu hana wakati lakini atakapokusimamishwa mbele ya Mola wake atakuja kuona wakati sasa طيب maneno ya mwisho namalizia na maneno ya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah kwenye kitabu chake al ilm al-amala al ilm al-amala kwa ma ilmu hitaji amali hichi kitabu kizuri amekitunga al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah sema ma min shay'in adhaf hakuna kitu dhaifu sana min alimin kuliko mwanachuoni taraka an nasu ilmahu watu waliigura ilmu yake wakaiacha kwa nini lifasadi tariqatihi kwa ubovu wa manhaji yake hakuna kitu kibaya duniani kama mwanachuoni aatwe kwa sababu ya ubovu wa manhaji yake na upotevu wa manhaji yake hili ni jambo kubwa sana la pili wajahilin na muinga akhadha an-nasu bijahlihi na hakuna jambo kubwa duniani na fitna kubwa kama mjinga mjinga mwenyewe watu walikwenda kuamua kutukua ilmu kwake linadharin ila ibadati kwa sababu wamuona humu mwenye ibada na hii ndo tabia binadamu kila kimwona mtu mashallah ni istiqama ni ah ni shekhe shekhe njoo nikuulize shekhe wameyama shekhe barabarani ngoja tumuulize shekhe ngoja apitao ngoja tumuulize astaghfirullah ishkal yani kila abid ni alim la haula wala quwwata illa billah mizani zilipoharibika ndo haya sasa unaoyaona yote haya usitefute chanzo chake nini ni hizi vitu vili mwanachuoni muovu alioamua hataki kufuata elimu kuamua kupoteza umri na mwenye ibada lakini muinga na hataki kubali akija watu mwambie bwana mimi ndio niko msikitini saa yote mimi si mwanachuoni nishaka nijikurubisha kwa Allah enda kwa aliyosoma lakini kukataa yeye eh, akaamua kutoafapa mwisho utokea haya ambayo kwamba yanayotokea kwa hivyo la shaka ayu alahibba hii ni zunduko kwetu na ni mauidha tufanye bidii tuwatambue ni nani wanaostahiki kulekewa kwenye elimu na ni nani ambao kwamba hawastahiki uende ukapeleke kadhaa zako za kisheria usimfitini ule mwenzako ndio ana ibada lakini hana elimu nenda kwa ule ambaye kwamba atakupa ilmu ukikhalifu hizi nasiha za ulama ukaenda ukatukua watu wawili au ukawafanya viongozi wallahi ni msiba mkubwa ambao kwamba uko utakuwa umetokea hapa duniani mwisho kabla sijamaliza tawafanyia tawafanyia i'lan ya daura ilmia ya tatu daura Sheikh Al-Qarai rahimahullah ambao kwamba itafanyika Masjid Maryam pale mlaleo